Ostegunos Chronica Libre. Arral itxasua dugu aipatuko ordin egunkun. Azken hogei urtetan hainbat aldiz erranik izana deja tantzela. Bena zertan da. Zientifiko zumaitek zioten munduko lau entzira handiena en galtziak katastrofe ekologiko bat sortuko zila. Espaziotik ebai agei dena. Arral itxasua mendebaldeko mapetan agertu da lehentze hamazortzigaren mentian, baizik, eh, baizik ez, ez luke hamar mila urte beno habo eta asian kokatu da kaspian itxasuaen eki aldian. Ega erraiteko ez baduzi ezagutzen itsaso hau aski normala da behinguko estatua, estatiak ezpeitutugu sekulan aipatzen Tajikistan, Kazakstan, Kirgizistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Mila behatzuntan hiuntan hogei garen hamarkada beno lehen, hiuntan hoita bos mila kilometro karratu beno habo egiten zian. Belgika beno bi aldiz handiago, egunko eginin bi aldiz tipitu delaik. Biodiversitatean aldetik ehun arraini espezie beno habo atzamaiten zian huntan, bere ehun ugaztun espezie, bostlin bai bat txoi espezie lantaiak aipatu gabe. Hor intzentako agel itxasua eh, sartzen dia bi er, bi errekak idortuk dia, zir daria eta amu daria izena diena. Hoke giren mentin, eskualde joietako kultur habosiena kalamua balin basen, sovietar bat arsuna eskualde hau aldatu du kotoiaen lantatzeko. Alta kotoiak hur andana behar du pusatzeko. Ordinal hor joien joia bilteko hur hodi esare animaleko bat jaiki die, milaka kilometrokoa. Mila behar eta taberuita hamar urte goiti hidrologo sumaitek alarma jadanik jotzen zien. Kotoiak behar du hamar mila metrak kubiko hur hektaraka eta Uzbekistan eko xorua kirizibitzen duzien hogeita lau mila metro kubiko urtin eta lurruntzia engatik erdia beno habo galduk delaik bidian. Mila behatzen eta juntan hoita bedatzian, sobietar autoritatek, eh, ba, proiektu bat jaikitzen die Kaspien itxasotik hurraen karreatzeko agal itxasura bena ez hau eginen. Mila behatzen eta juntan hamar uh, garen urtetan, sobietar bat arzuneko kotoiaen euneko lautan hogeita hamaga leku hortaik da. Hurreztatzia gaizki egeiten bada, hainbat alhuretan gatzen sartzia ondorio gizadu, horrek hur kantitate animalekoak egalte egiten dutinak ebai zirkulu maltzur bat sortzez. Mila behatzen talautan eta zazpian lehen aldiko itxasua bitan zatitzen da, itxaso tipia iparaldien eta itxaso handia eh, hegoaldian. Mila behatzen eta lanotohita sortzean, Turkmenistan eko kanala Karakum izeneko, eh, izenekoa eh, urentzen da, mila lauhin, eh, munduko lusena da eta horrekin hameka mila kilometro kubiko hur elkitzen da itxasuai urte hoz, beti kotoiaen pusazteko. Kanal hau zeratuk ez denez, hortaiki gaiten den hurraen hiu laurdenak galtzen dial lurruntzia edo infiltrazioa engatik. Desastrea ena sobietar bat arzunak eia bakitzen du kotoi eko izpena intipitzia, bena hi urte behantago erregimena jorten da. Estatu independente berriek hurrain kontrola eta kudeak eta hartzen die ordin, eta herri bakotxa arra hasten da kontoi lantatze eraldoiekin, bakotxak be saiaen elkitzeko hortaik. Mira behatzen eta lauta hita margaren urtetan gila, uh, eh, bost, uh, eta lautan hoita hamar kilometro kubiko hur baizik ez dia heltzen argal itxasura, lehen beno hamagaldiz gutiago. Mila bat zentarotain tamabian unguko estatiako biltzen dia itxasuhunen kudeaketaen adosteko edo behekiran ze parte nueda den adosteko. Bi bian hegoaldeko itxasua berriz ezatitzen da bi partetan mendebaldekoa eta ikia ekialdekoa. Bi hamalaueko ekanian ekialdeko itxasua idor idoradan. Kotoiaen enpuxazteko produktu kimiko handan aizarrik dia haudela, berrogei miliu tona ekai toksiko egitzen dut eh, urte hoz, eh? milaka kilometrota kutsatzez. Arral, unguko herrietan munduko hau hilze zenbaki goenetaik bat die, gaizki formazioak, minbiziak eta beste lehenago e, eh? itxasogune klima irregulatzen zian, huai udak aldiz jaburago dia eta ebik ez du egiten, negiak hotzago dia eta elhurik ez da, tempestak biderkatzen dia eta duretan den gatzheina labuantza zailtzen du. Ara itxasuen dejagertze hunen ondorioak Afganistanetik Lituaniala arte ikusten ahaldian. Arantzuka mundua ebaiek inkatxarrian da, mila eta hiuntan hogeian, hiuntan hogei mila pertsona bizi marimazen arantzukaz. Egun portu hi hoik itxasotik kilometro sumaiteta dia eta guti dia baizik ez, hortaz bizi dienak egun habosenak kotoi ekoizpenan lan egiten beiti. Bimila bostetik ebai diga bat jaikidie itxasu tipia lehortzetik bartz baztertzeko. esiatzen die hola itxasotipien tipiaen txalbatzia, bakizi iparaldian handen eh, itxasu hau. Naiz eta hur geuguta habo baden, garaiko heinieta ezgia guano heltuik, eh, hale arrain goatze bat senditzen da han. Benadiga honek ondorio txarrak ditu ebai, hegoaldeko itxaso handienain dejagertzia ondorio edo uh, aktatzen behitu, zpeitu habo hurrik ukeiten hortaik. Itxasuaen hegoaldian dien Uzbekistaneko biztanlek ez tiesegidan itxue itxasua ara ikuseko. Hunen kontreze egiten ahaldugu guk. Hatsari hun bat litzateke galtiritia gu emarker, ez habo kotoik jostia, hunek ondorio ekologikoak sortzen barin badutu. Benabo multinazionalek ez diegoan o etika, etikaekin bat egiten. Agari txasuak, eh, lautan hita hamarreko heniaen agatza maiteko, henia izigarri aparazen jadanik eh, gara hartan, eskualde hortan behar dizate kotoi kultura erdiz tipitun. Mo eta zentako haipatu hau egunkuan, hau beita barin ba gue gehua, modelo ekonomikoak holako arazu hanitz sortuko dutu eta elkibideak atzaman beharko dia. Txad hain dejagertzia ipatzen da jadanik egunko egunin edo ebai iparaldeko itxasueena eta barin ba urtetan beste hainbat edo hanitz izanen diagurako. Oste gynoz, Kronika Libre! Libre!